Welgeliksalig is die man wat nie wandel in die raad van die godeloose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy beha is in die wet van die Heere en hy oordink sy wet dag en nacht en hy sal wees soos een boom wat geplant is by waterstrome wat sy vruchte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen voer hy voorspoedig uit, soos die godeloose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddeloose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die rechtvaardiges nie, want die Heere ken die weg van die rechtvaardiges, maar die weg van die goddeloose sal vergaan.